Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljamo Allahu Đelevala koji nas je poživio i ponovo nas okupio i sakupio da se večeras družimo, da govorimo, znači i da nastavimo govoriti o njegovim savršenim osobinama, o onim osobinama kojima se on Tebare vetara opisao u svojoj plementoj knjizi i u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Večeras, draga braće i cijene sestre, kao što već vidite i kako je najavljeno, govorit ćemo o jako bitnim svojstvima kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao. E, jer vi svi znate, dosta smo govorili, da svojstva kao i bareke tebare ta'ala imena, kada čovjek nauči, kada spozna i sazna ili novo ime ili novo svojstvo, ono treba da prouzrokuje u srcu čovjeka, znači da poveća iman, strahopoštovanje, straho da Allah te bareke vetala. A nema sumnje da navedena svojstva koja smo već e, o kojima ćemo govoriti, su jako, znači, bitna da se spoznaju, da se saznaju, da znaš, dragi brate i cijena sestro, šta je to što izaziva Allahu u sržbu, šta je to što Allah dželevala prezire, mrzi, Šta je to znači što Allah subhanahu wa ta'ala proklinje na koga je spustio svoje prokljestvo? Da se sačuvaš i pripaziš da ne budeš od onih ljudi ili onih kategorija i da nemaš kod sebe niti govora niti dijela koja mogu prouzrokovati nešto od ovoga što smo, što smo naveli. Zato ćemo večeras otpočeti znači sa kuranskim ajetima koje je navao isto tako šehul islaminu temije rahimahullah u svojoj poznatoj znači knjizi odnosno u dijelu Akidatul Asitije. Pa prvi kuranski ajet koji je naveo kada je e, znači dao kao naslov za utvrđivanje, potvrđivanje i svojstava, znači sržbe, mržnje, gnjeva i prokljestva, naveo kuranski ajet i Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa u 93. ajetu ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Ovaj kuranski ajet e, trebamo znači da shvatimo, da ga razumijemo, da vidimo znači šta je to čim Allah subhanahu wa ta'ala prijeti svakom onom ko prolije namjerno krv koja je sveta, znači koji ubije muslimana, koji ubije pravog istinskog vjernika, koji vjeruje Allaha te bareke vetala i poslanika sallallahu alihi wasallam. Vidjet ćemo znači šta Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu kaže. U prevodu značenja onome ko hotimično, ko namjerno ubije vjernika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kazna će biti džehennem, u kom će vječno ostati o ovom ćemo govoriti. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Jako velike, znači opasne stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala navodi u ovom kuranskom ajetu, znači koje su upućene svakom onome ko sebi dozvoli da ubije vjernika. Pogledajte te strašne, znači prijetnje kojom Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. A sad zamislite koliko danas ljudi u svijetu je sebi znači dozvolilo da ubija i proljeva znači muslimansku krv. A pogledajte Allahove te barek vetala prijetnje svakom onome ko ubije namjerno vjernika. U ovom ajetu, draga braćo i cijene sestre, Allah potvrđuje, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala se opisuje sa savršenim svojstvom gnjeva, odnosno srđbe, a isto tako i proklinjanja, znači onih koji zaista zaslužuju da budu prokleti od strane Allaha te bareke wa ta'ala. I sve navodena, sva navedena svojstva koja govorimo, znači večeras kojima smo e, prošli put govorili i pretprošli, su svojstva znači koja spadaju u kategoriju svojstava znači Allaha subhanahu wa ta'ala radi njegovih dijela. Zato u ovom dijelu je jako bitno znači kazati da su Allahova tebare kvetala svojstva o kojim govorimo, o kojima smo govorili, će, koje ćemo znači spominjati ako boda, su sva svojstva savršenstva u kojima nema znači nikakvog vida manjkavosti. I ovo smo govorili u vodnim predavanjima. Ali jako bitno znači da uvijek kada spomenemo neko od Allahi tebare kvetala savršenje osobina, da znamo da je svaka ta osobina savršena i da je znači opisan Allah subhanahu wa ta'ala takvom osobinom onako kako to njemu te bareke ta'ala dolikuje odnosno kako dolikuje njegove veličanstvenosti. Također trebamo znati draga braće i cijene sestre da su svi vjerovjesnici koji su dolazili i na kraju koji je došao i poslanik alaih salatu wasalam Muhammed koji je peče svih vjerovjesnika, svih poslanika oni su dolazili i potvrđivali i opisali su Allaha subhanahu wa ta'ala čim? Opisali su ga znači ovim osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala voli, da je voljen, da je zadovoljan sa određenim kategorijama ljudi, sa određenim znači dijelima, ali isto tako da se Allah subhanahu wa ta'ala srdi. Da znači mrzi i prezire, prezire, odnosno proknje određene kategorije ljudi, odnosno određene postupke i dijela nekih od znači svojih stvorenja. Tako da je jako bitno, dragi brate i cijena sestro, da dobro razmislimo, da dobro promislimo, da dobro naučimo i spoznamo šta je to što Allah subhanahu wa ta'ala voli, šta je to sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a isto tako da vidimo i da saznamo i spoznamo šta je to što izaziva Allahu te barek ve ta'ala sržbu. Na koga je Allah Đelešanuhu srdit? Šta Allah subhanahu wa ta'ala ne voli? Šta Allah subhanahu wa ta'ala prezire? Znači i koja, e, odnosno koja su to stvorenja koja Allah subhanahu wa ta'ala proklinje, odnosno na koja spušta svoje proklestvo. Znači jako je bitno zbog ovih velikih stvari o, o kojim mi govorimo, o ovim velikim osobinama kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, da mi saznamo, spoznamo i naučimo, naučimo znači to kako bili pravi vjernici, kako bili istinski vjernici, onakvi kakve Allah subhanahu wa ta'ala traži, znači od nas da, da budemo. Također u ovom kuranskom ajetu kako ste vidjeli, možda su neki od vas već imali e, znači nekog dodira spoznaje da ajet ovdje ukazuje da onaj koji znači ubije hotimično vjernika koji vjeruje kako smo kazali Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alihi wasallam da takvom slijedi znači kazna koja je spomenuta u navedenom ajetu ali treba isto tako napomenuti da je ovo znači e, isključivo vezano za vjernika. Znači ko ubije vjernika namjerno. Ovdje znači ne spada u ovu kategoriju pod ovu prijetnju ko ubije nevjernika. Isto tako ne spada mu nafik Onaj koji, na primjer, ispoljava svoj nifak javno. Pa ga neko zbog toga ubije. Ili znači neka vrsta kategorija nevjernika koji su pod ugovorom koji su na primjer islamskoj državi ili su pod nekim vidom garancije od strane znači muslimanskih vladara. Naravno, znači osoba koja to učini, koja ubije, znači takvi ima grijeh i došle su znači prijetnje druge u hadisom poslanika sallallahu alejhi ve Međutim, u ovom kuranskom ajetu ne spadaju. Ovdje u kuranskom ajetu spada znači samo vjernik odnosno ko ubije vjernika namjerno, jedna od ovih, odnosno s ove kako je Allah subhanahu wa ta'ala e, poreda, odnosno spomenuo u kuranskom ajetu, prijetnje i kazne očekuju takvog na ahiretu. Tako da, znači, vidimo da Allah Đelešanu prije svega, znači, prijeti takvom žehennemom Znači, ko ubije namjerno vjernika, feđeza uhu džehennem. Prva, znači, prijetnja, prva kazna kojom Allah subhanahu wa ta'ala prijeti je džehennem. Drugi vid kažnjavanja jeste da kaže Allah Đelešanu Haliden fiha u kojem će dugo znači ostati, a ovo Haliden svi znate znači koji eh, e, iole znači barataju arapskim jezikom ili šitavaju eh, Kur'an da nailaze tamo na ovo da Haliden znači vječno. Dok ovdje znači kako smo sada preveli i kazali e, Haliden fiha gdje će dugo ostati, a to ćemo pojasniti ako budem. To je druga, znači, kazna ili druga prijetnja. Treća, wa gadiba Allahu alejhi. Znači, treća je da će Allah Đelešanu na njega svoj gnjev spustiti. I, znači, ovo je dokaz koji mi potvrđujemo a to je da potvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo njegovog znači gnjeva, srđbe, onako kako to doliko njegove veličanstvenosti. Zatim sljedeća kazna u navedenom kuranskom ajetu وَلَعَنَهُ da će Allah Đelešanu takvog prokleti. kada se spominje znači Allahovo te barek i vetala da prokni određene kategorije znači učenjaci kažu da to proklestvo ima značenje da osobu takvu udaljava od svoje milosti znači takva osoba je daleko od Allahove te bareke o milosti i na kraju kaže Allah Đelešanu u kuranskom ajtu wa adda lehu azaben to je znači peta vrsta to je da je za takvu osobu koja ubije vjernika namjerno pripremi Allah subhanahu wa ta'ala znači veliku patnju. Šebin Uslemin kada je govorio znači o ovim kategorijama odnosno o, ovim vrstama kazne koje Allah Đelšan spremio kaže da je jedna navedena samo od ovih pet bila bi znači pametno dovoljna da stane i zastane promisli prije nego što znači odluči da ubije vjernika jer zaista, znači, kada pogledamo, znači, u sve navedene e, prijetnje ili kazne koje su spomenute u kuranskom ajtu, vidimo, znači, da su sve velike, znači, i žestoke. Zato sedbenicima ehli sunata, drage braću, kao što već vidimo iz kuranskog ajta, da je došlo uhu džehennemu haliden fiha, da će takvog Allah Đelešanhu kazniti džehennemom u kojem će vječno boraviti. Znači haliden fiha. E sad, Pogledajte, znači, kada razmislimo i promislimo akide ehli sunneta, a moramo se zaustaviti, i Ibn rahmetullah ali, kada je govorio o ovom, znači, svojstvu, zadržao se ovdje zbog velike, znači, obaveze se pojasni ovo pitanje. A to je, znači, da se ovdje spominje vječno, znači, vječni boravak u džehennemu onome ko ubije vjernika namjerno. A mi znamo, znači, da ehli sunne vjeruje šta? vjeruje da, da veliki grijesi e, znači ne čine e, čovjeka koji preseli, znači ne čine veliki grije od one kategorije koja vječno boravi u džehennemu. Nego znači djelimično koliko bude Allah te bareke vetara htio, a nakon toga će mu se smilovati i izvesti ga iz džehennema i uvesti u džennet. A ovdje vidimo se radi o ubijstvu. A ubijstvo u islamu je znači veliki grije. Veliki grije. Nije znači djelo koje je kufr, koje je nevjerstvo, koje čovjeka izvodi iz vjere i rehli ne smatra da će vječno u džehennemu ostati samo ona osoba koja je činila kufru i umla na kufru. Znači nije učinila teubu, nije se pokajala, nije se vratila Allahu Đelešanu, nego učinilo djelo kufra, znači e, i umrlo, umrlo na tom kufru kojeg je, znači to djelo kojeg je izveo iz vjere i tako da je znači pod onom kategorijom ljudi nevjernika koji će biti vječno, vječno u džehennemu. Allah Đelešanu kaže Inna Allahe la jagfiru an bihi wa jagfiru ma dune zalike lime ješa. I ovo je jedan od osnovnih ajeta kojim dokazuje ehli sunne. Znači di Allah Đelešanu kaže da Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove, znači od toga. Pogledajte, znači Allah Đelešanu neće širk oprostiti, ali će oprostiti sve ono što je mimo širka. Sve ono što je mimo širka, kome? Znači kome bude htio Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I drugi ajet u suri uh, Šura u 25. ajetu Allah što kaže وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ ibadi. I on je taj koji prima pokajanje drobova svoji. Znači i ovo je jedan od osnovnih ajeta kojim dokazuje ehli sunne znači da, da teuba briše grijehe, odnosno da onaj koji se pokaje, Allahu subhanahu wa ta'ala i vrati mu se, znači Allah Đelešanu oprosti tako, znači grijeh koji je počinio. I mnogi drugi znači ajeti koji, e, dokazuju znači ehli sunne e, da počinilac velikog grijeha nije znači kafir, nije nevijenik, ne izlazi iz okvira islama, ali međutim je pod velikom prijetnjom zbog ovih tekstova, znači koji su došli po pitanju zinaluka, bluda, krađe i svega toga, da će on na sudnjem danu znači biti ispod Allahove te bareke vetala volje da li ćemo oprosti ili mu neće oprostiti odnosno da li će ga uvesti u vatru, kazniti ga određenim periodom, nakon toga ga izvesti i uvesti u džennet. <clears throat> Zatim, e, kako vidimo, znači da ovdje je došlo Haliden fiha. Da Allah Žešanu prijeti feđezahu džehennem Haliden fiha. Njegova kazna će biti džehennem u kojem će vječno ostati. Ovo je problem, znači, e, izazvalo kod jednog dijela učenjaka ehli sunneta, znači, kada su pokušali spojiti, znači, ova uvjerenja, akidu koju smo sada naveli, po pitanju počinioca velikog grijeha i samog ovog, znači, postupka, da čovjek ubije vjernika namjerno, Allah mu prijeti džehennemom i vječnim boravkom u džehennemu. Kako su, znači, oni e, protumačili, odnosno kako i na koji način su shvatili ovdje ovu rečenicu haliden fija, da će vječno ostati u džehenemu. Postoji više mišljenja, imam Kurtubi, e, isto tako e, Taberi, e, Šeibnu, i svi drugi učinjaci pokušali sakupiti e, ta mišljenja na jednom mjestu kako bi olakšali onima koji tragaju za znanjem da vide šta su to one prve generacije kazale po pitanju, po pitanju znači ovog kuranskog ajeta. Pa prvo mišljenje koje, znači sva ova mišljenja koja ćemo navesti su mišljenje ehli sunneta. Sedbenika znači ehli sunneta. Prvo mišljenje su kazali jeste da se odnosi na nevjernika kada ubije vjernika. Razumijete? Znači kada nevjernik ubije vjernika njemu će biti džehennem u kojem će vječno boraviti. To je prvo mišljenje. Međutim ovo prvo mišljenje, znači ovakav govor, ne znači nam ništa. Zbog čega? Jer znamo da je kazna za kufr, za nevjerstvo džehennem. Iako znači takva osoba nije ubila, nije ubila vjernika. Razumijete? Znači da osoba e, prvo znači mišljenje da se ovdje misli pod ovim da, je, e, da se odnosi na nevjernika kada ubije vjernika. Međutim, ta tvrdnja je netačna zbog čega, znači ovo mišljenje je netačno, e, nije ispravno zbog toga što kufr, ko umrije na kufru, makar znači u svojim postupcima e, se ne nađe znači ubistvo vjernika, on zaslužuje vječnu vatru bez znači ubistva vjernika. Zatim Znači Allah Đelešanu to pojašnjava pa kaže Inna Allahe la'ne li kafirine wa adda lahum sa'ira Halidine fiha ebeda la jeđidune valijem wala nasira Allah Znači Allah Đelešanu pojašnjava pa kaže Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali i pripremio. Pa onda potvrđuje, u njemu će vječno i zauvijek boraviti. Ni zaštitnika, ni pomagača neće imati. Znači, Allah već je za nevjernike pripremio džehennem. Kogo znači preseli kao kjafir, nevjernik, pripremio mu je džehennem. Znači, ne samo to, nego je takve Allah subhanahu wa ta'ala prokleo. Prokleo i u njemu će vječno, i ovdje je došla znači potvrda još jedna, i zauvijek, zauvijek ostati. Razumijete? Drugo mišljenje gdje kažu, znači, sedmenice ehli sunneta, da ove navedene prijetnje koje su došle u kuranskom ajetu za ubistvo, znači, vjernika namjerno, se misli na onoga ko ohalali, znači, ubistvo vjernika. Razumijete, sebi dozvoli pa kaže, halal mi je ubiti vjernika, muslimana tog i tog. Pa ode pa ga ubije. On znači spada pod ovu prijetnju uhu džahennemu haliden fiha jer je o ohalali ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Međutim, ovo mišljenje, znači kada se je spominjalo pred imamom Ahmedom, rahimahullah, on se znači čudio tome pa je govorio kako kaže ovo, jer kad čovjek ohalali, kaže njegovo on postaje nevijenik, makar takvog i ne ubio. Razumijete? Znači čovjek sjedi u kući ohalali ne ubila, znači ubijstvo nekog vijenika, muslimana u halalimu, on je postao nevjernik iako nije učestvovao u njegovom ubijstvu. Iako ga on znači nije ubio, on je postao nevjernik. Pa pogledajte znači koliko je opasno da se potpomogne ubistvo vjernika s riječima, dijelima i postupcima. Znači da čovjek na takav način postaje, postaje nevjernik. Treće mišljenje jeste da ona skupina učenjaka, znači od suneta koji kažu ovo će biti kazna Znači, feđeza uhu. Njegova kazna će biti džehennem, kaže Allah haliden fiha. Koji će biti vječ u njemu. Kažu, ovo će biti kazna ako ga uzvišeni kazni. Znači, ako ga uzvišeni kazni. Zbog čega, znači, ovdje, ako ga uzvišeni kazni? Jer, kaže, je učinio tako veliki grijeh da on zasluži da bude kažnjen, znači, ovakvom vrstom kažnjavanja kako Allah Đelešanu to navodi. Što znači, kažu, ako ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bude kaznio, on je neće ni dobiti. Razumijete? On je zaslužio tu kaznu. Ali isto tako postoji mogućnost da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni. Jer Allah što kaže uhu. Njegova kazna je džehennem. Znači on je zaslužio tako veliku kaznu džehennem i vječnost u njemu. A s druge strane kažu isto tako da Allah Đelešanu znači postoji mogućnost da ga ne kazni. Da mu oprosti. Razumijete? Ali isto tako, znači, Ibn min Rahmetullah Ali, za ovo mišljenje kaže da je daleko, znači da nije blizu istine i da se ne može, znači, prihvati nijedno od ova tri navedena mišljenja. Postoji četvrto mišljenje gdje kažu učenjaci ehli sunneta da je ovakav postupak, znači ubijstvo vjernika namjerno sebeb, odnosno uzrok ulaska i boravka u vatri. Ali pogledajte, razmislite malo, znači ome što i sada navodi. Ali kaže, ali nekada postoji određena prepreka koja sprečava da se desi posljedica tog uzroka. to jest uzrok. Znači, ulaska u vječnu vatru, boravak u vječnoj vatri, u žehenemu ali nekada postoji određena prepreka koja sprečava se posljedica, znači tog uzroka desi. Pa navodi, znači še primjer, kaže postojanje familije prouzrokuje nasljedstvo, znači nasljedno pravo. Kada se spomene znači familija, čovjek preselio, odmah se zna da ta skupina znači ljudi ima nešto što će naslijediti nakon znači njegove smrti ostavštinu njegovu. Pa kaže da u ovom trenutku, znači ovo posljednje familije uzrok nasljedstva. Ali kaže ako dođe do neki određeni rođak koji je tu bliži znači član porodice i može znači pripadamo mu nasljedstvo, pripada kategoriji koja može da naslijedi nešto, ali međutim, šta je taj čovjek? On je rob, nije slobodan čovjek, rob. Međutim, u islamu, znači, rob ne može naslijediti slobodnog čovjeka. Pogledajte, znači, kako se dokazuje? Znači, u ovom trenutku on je uzrok, znači tu, ali zbog ovoga što znači e, što sprečava to, a to je robstvo, a on je rob, znači sprečava ga da naslijedi, desila se znači posljedica ne može znači on naslijediti, ne može naslijediti to što mu je znači bilo dozvoljeno kao rođaku. Jer je rob, a da nije robom bi bio znači e, bi u tom nasljednom pravu, odnosno dobio bi dio dobio bi dio te ostašnje koja ga sljeduje. Zato kažu na osnovu ovoga pravila učenjaci. Onaj koji ubije, znači namjerno vjernika, učinio je sebeb uzrok znači koji vodi u vječnu vatru gdje će boraviti. Ali kaže ako je počinilac koji je ubio vjernika je namjerno, vjernik, mu'min. Razumijete? To je prepreka, znači postojanje prepreke da bude vječno u vatri. Jer je Allah Đelešanu pojasnio znači da vjernik neće biti vječno u vatri kao što je došlo u sunetima, odnosno u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Razumijete? Znači, na osnovu ovog četvrtog mišljenja, ovo Ibn Semin govori znači, da je jako blizu istine. Ko promisli i razmisli, znači postojanje ovdje prepreke, to je njegov iman. A onaj koji ima i trun imana u svom srcu ne može biti znači vječno u džehennemskoj vatri, nego će doći trenutak kad će ga Allah subhanahu wa ta'ala izvesti iz džehennema i uvesti u džennet, ako još znate one hadise koji govore o posljednom čovjeku koji će izaći iz vatri i ući, ući u džennet. I mnoge druge, znači, eh, hadise koji govore o onima koji će izlaziti iz zbog određenog, na, eh, zbog određene kazne koju su zaslužili, nakon toga će Allah i svoje neizbijene milosti da se smiluje u određenoj kategoriji i da ih izvede. Međutim, ovdje i dalje postaje, znači, dio ili djelimični problem, znači, koja je korist od navedene prijetnje. Znači, da Allah prijeti takvom, koja je korist? Kažu učenjaci, korist je da taj počinilac ubistva je već uradio uzrok koji ga vodi u vječnu vatru. Tako da u tom trenutku, znači dok je to učinio takav postupak, može postojati prepreka. Znači može imati on iman, ali isto tako i ne znači da će ta ista osoba koja ubije vijenika namjerno biti znači osoba koja ima imana kod sebe. Razumijete? Ali zato ostaje, znači šta ostaje da je taj počinilac koji je učinio u, znači, ubistvo vjernika namjerno u velikoj opasnosti, odnosno u velikoj prijetnji od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? To što su došli hadisi koji e, nagovještavaju, znači tu veliku prijetnju. Od Ibn Omer radi se prenosi da je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao, poslušajte znači ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu vjernik će u svojoj vjeri imati širinu Znači, lagodnost sve dok bespravno ne prolije krv. Što znači dok ne počini ubijstvo, dok ne ubije nekoga. I ovaj hadis bilježi Buharija. Što znači da onaj čovjek koji učini ubijstvo, ubije nekoga, kažu učinjaci da će mu znači to prouzrokovati e, da mu prsa postanu znači tako tjeskobna i taj pritisak će osjećati znači iz dana u dan sve dok ne dođe trenutak kada će ta osoba, znači ako se ne pokaje ne vrate Allahu subhanahu wa ta'ala, e, znači doći trenutak kada će izaći iz okvira vjere. Znači kada će napustiti din, kada će ostaviti vjeru i ono što je bio, što je bio na tome. Što znači da ovakav način pojašnjavanja e, može znači da se kaže da je ovaj postupak ubistvo vjernika znači namjerno e, dijelo koje vodi kufru, nevjerstvu. Odnosno da je uzrok koji vodi nevjersu. Zato je znači velika opasnost da čovjek kada to učini, pa ode u kufr da umrije znači na tome, a ako umre na, na tome imat će znači ovu kaznu kako je Allah Đelešanu nagovijestio, znači da će biti e, kazna džehennem haridem fiha gdje će vječno, vječno znači ostati tu. To je četvrto mišljenje znači, kod učenjaka Ehli Suneta koji su pokušali pojasniti e, znači o, ovaj dio ajeta koji pojašnjava za vječnost, odnosno vječni boravak u džehennemu. Imamo peto mišljenje gdje kažu učenjaci, a koje je ujedno znači, e, mišljenje koje je prihvatljivo i po kojem se može raditi, odnosno koje e, na, e, znači, većina učenjaka tvrdi da je znači ispravno. Da se ovdje riječ haliden fiha, kako je došlo, misli na dugo ostajanje i boravak u vatri na dugo ostajanje i boravak u vatri. Jer je došlo u arapskom jeziku da hulud označava znači nešto što dugo, e, gdje, se dugo boravi, gdje se dugo ostaje e, gdje su učenjaci navodili mnoge primjere znači u arapskom jeziku gdje se kaže između ostalog la fulanen fi kada znači može vladar e, namjesnik zaprijeti ili prijeti određenu osobu pa kaže zaista ću tu i tu osobu znači e, uh, o, zatvoriti ili pritvoriti u zatvor uh, vječno. Znači baći ga u zatvor da bude tu vječno. Međutim, kažu učenjaci, ova njegova tvrdnja, znači, leuhalli denne, zaista ću ga vječno tu baciti i ostaviti, Zna se znači da u arapskom jeziku, odnosno u jeziku ima značenje da će i taj zatvor u kojem je bačen zatvorenik je prolazan, nije vječan, proći jednog dana, nestaće. A isto tako zatvorenik jednog dana će preseliti. Što znači da se ne misli na tu vječnost vječnog života, nego se misli na jedan dug period da će ga znači zatvoriti u tom zatvoru i mnogi drugi znači primjeri postoje u arapskom jeziku, mi ih nećemo navoditi zbog vremena koje znači imamo. E, I ovo što kaže Ibn Semin Rahmetullah Ali znači je jedan od odgovora koji je jednostavan, znači nije zahtjevan, ne umara se čovjek plaho znači po pitanju da li je ovako, da li je onako, nego kako je došlo u arapskom jeziku, kako je došla, znači, e, kako se postavile postavke u akide ehli sunneta, da počinilac velikog grijeha ne ostaje vječno u vatri, ali da je pod prijetnjom da će biti određen dio, nakon toga da će ga Allah subhanahu wa ta'ala izvesti, odnosno uvesti u džennet. I imamo još jedno znači, pitanje ovdje po pitanju kuranskog ajeta, e, a to je znači da li za ubicu vjernika Kubije, znači vjernika namjerno, postoji teuba. Znači pogledaj tu, da li da onaj, onaj koji ubije vjernika namjerno, da li za takvog postoji teuba, odnosno da li mu se teuba uopšte prima, da li mu se prihvaća teuba ako se i pokaje. Znači da li postoji za njega teuba i da li mu se teuba e, prihvata Subhano, Znači čovjek kada malo promisli vidi znači koliko je znači opas ubiti vjernika da su učenjaci razgovarali o tome da li za takvu osobu zaista je postoji uopšte teuba. I na kraju krajeva kada kaže Bože oprosti, zaista sam to i to počinio, da li će mu biti prihvatljiva kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači, većina e, učenjaka ehli sunnata smatra da teuba postoji. Znači, iz onoga koji ubije vijenika namjerno zbog e, znači šarijaskih tekstova koji su došli, koji su pojasnili to, poput znači ajeta u suri Furkan koji je 68. do 70. ajeta što on kaže وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا, يقتلون ولا يقتلون النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَامًا Allah što kaže i oni koji ne prizivaju, ne dozivaju, ne mole znači druge bogove pored Allaha subhanahu wa ta'ala i koji one koje je Allah zabranio ne ubijaju, osim kada pravda zahtjeva i koji ne brudniče, odnosno zilanke čine, a ko to uradi, on kaže, iskusit će kaznu. Kakva mu je kazna? Allah on kaže, Juda'afu lehu l'azab jevmel qiyameti wa jahulud fihi muhana. Pogledajte kakva mu je kazna. Allah Đelešan kaže, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponišen ostati. I ovom kuranskom majetu Allah Đelešanu kaže, Juda'af lehul azab jeumel qijameti wa jahulud fihi muhana. Koristi jahulud. Znači vječno će u njemu ostati. U džehennemu. I to ne samo da će ostati, nego ponižen tu biti i boraviti. Pa nastavlja Allah Đelšanu, znači u narednom ajetu, illa men tabe wa amene wa amile amelan salihan fa ulaike yubaddilu Allahu sejiatihim hasanat wa kana Allahu gafuran rahima. Zatim Allah Đelešanu nastavlja znači u 70. majetu sure Furkan gdje kaže ali onima koji se pokaju pogledajte znači nakon svega toga što su učinili pa se pokaju i dobra djela počnu učiniti dobra djela znači počnu nakon toga raditi fa ulaik takvima će Allah Đelešanu i ubedilu Allahu sejiatih masenat sva njihova loša djela zamijeniti dobrim. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا rahima. Allah znači mnogo prašta i on je milostiv. Znači ovo je jedan osnovni ajeta kojim se odgovara da teuba postoji za svako učinjeno djelo. Šta god da čovjek radi, šta god da čini, Allah Želešanu će oprosti ako se čovjek pokaje vrati, vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ovaj ajet znači, ukazuje za pokajnike. Znači ne da očekuje rahmet, nego da on učini za zatraži znači oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga će mu Allah Đelešanuhu oprosti. Ili imamo drugi znači, e, primjer iz hadisa poslanika sallallahu alihi vseleme o čovjeku koji vam je poznat, znači koji je ubio 99 ljudi i nakon toga je tražio učenjaka da mu kaže da li ima oprosta ili nema. Pa je otišao kod čovjeka koji je bio neznalica, a smatrao ga je znači da je e, čovjek od vjere, od znanja, Pogledajte znači šta može prouzrokovati džehl neznanje. Pa mu je kazao da nema to, pa i njega ubio. Tako da je upotpunio stotinu osoba. Pa je odšao kod učenjaka koji je imao znanje i razumijevanje tog znanja, pa mu je kazao da postoji znači e, teoba kod je na to i to mjesto gdje je narod dobar se kaju, pa znate kako već to završilo. E, ono što je bitno kazati jeste da je Allah Đelešanu takvom oprostio. Takvom oprostio. Ali znači, još znači, bitno napomenuti da je osoba koja je tu učinila i koja je ubila, da u tom vremenu pripadao narodu Benu Israila. Ko su oni bili? Znači u tim trenucima, u tim momentima, u tom vremenu Allah Đelešanu je spustio na njih teret i poteškoću. Vjera im je bila teška. Znači toliko je tereta i poteškoće spustio zbog njihovih postupaka i dijela da im je otežao vjeru, odlanje vjere. A znamo da je Allah Đelešanuhu od ummeta podigao to, ostranio, oslobodio znači umet poslanika sallahu alihi veseleme ovaj vid teškoće i tereta. Što znači, kako Ibn Sajmi rahmetullahi alihi ne vodi, kada je Allah Đelešanuhu prosio takvoj osobi, koja je bila iz tog znači, vremena, tog perioda, tog naroda, gdje je vjera bila otežana i gdje je bio veliki teret znači, nad njima, kako tek je znači olakšana teuba, u ummetu poslanika sallallahu alihi vseleme kada se neko pokaje vrati Allahu Đelešanu da će mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Da će mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Međutim, ovdje je isto tako jako bitno da postoje i oni koji kažu da nemate teube za takvog. I ono što znači ima puno predaje koji ukazuju na to je da je to govori Ibn Abbas eh, radi Znači Ibn Abbas eh, u hadisma koji, odnosno u, u u tekstovima koji su došli u Buhari, isto tako stoji da je bio mišljen da e, onaj koji znači ubije vjernika namjerno, takav nema znači teube, takav ne može se pokajati, odnosno tako, e, tako ne prima teubu. Ili znači u tefsirima gdje se komentarišu, gdje se komentariše ovaj kuranski ajet, mnogi mu fesiri navode, znači mnogo, mnogo predaja koji ukazuju da je on bio znači taj koji je kategorično to tvrdio. Kategorično to tvrdio, da onaj ko ubije vjernika namjerno, takvom nema znači teube, tako nema oprosta i drugi hadis, odnosno drugi rivajet ukazuju isto da je toga mišljenja bio i Ebu Hurere, Ebu radi Alanhu i, jedan broj ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam. Jedan od tih tekstova je, znači tekst u Buhari od eh, Saida ibn Džubeira radi Alanhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam, odnosno da je on kazao dok je bio u Kufi, dok je boravio u Kufi, da je čuo razilaženje učenjaka Kufe, znači o pitanju ubistva vjernika. Pa je znači nakon toga otišao kod Ibn Abbas i znači, ubistvo vjernika namjerno, ne onaj koji zasluži da se ubije, kako je došao u hadisma poslanika sallallahu nego namjerno da ubiješ znači vjernika koji nema znači djelo da je zaslužio da bude ubijen. Pa kaže došao sam kod Ibn Abbasa, radi Allahanu pa ga upitao znači o tome. Pa mu je znači Ibn Abbas rekao objavljen među ajetima koji su objavljeni na kraju. Koji ajet? uhu džehennem. Znači ovdje Ibn Abbas hoće da kaže da onaj koji ubije vjernika namjerno, njegova kazna je džehennem. Njegova kazna je džehennem. Iz kog razloga? Gdje će vječno ostati. U smislu znači da je to zadnji ajet koji je došao. Odnosno da je ovaj ajet objavljen nakon ajeta i sure Furkan. Razumijete? Znači ovaj ajti sure Nisa je objavljen zadnji. Tako da je derogirao ovo ovamo, dok u drugim rivajetima stoji da se misli, znači kako on govorio kada je upitan bio ovim ajetima, znači ilamentab, osim onaj koji se pokaje, kada to su osnovi misli na mušrike. Mušrike, meke koji su znači primili din i vjeru, vratili se Allahu Đelešanu, ali im je teško palo, znači jer su imali e, u tim svojim džahirijskim danima e, stvari koji su bijali, znači ljude koji su ubijali ljude koji nemaju koji, nisu uh, bili zaslužili ubistvo pa su se bojali da li će im islam to oprostiti da li islam znači briše i takvu vrstu grijeha, pa je Allah objavio znači ove kuranske ajte. Tako da vidimo da je Ibn Abba znači kategorično tvrdio u ovu znači tvrdnju da onaj koji ubije vjernika namjerno, koji ubije vjernika namjerno, za takvog nema znači taube. U drugom znači rivajetu isto tako od Said ibn Džubeira djelanu da je upitao Ibn Abbas radi Allahanu o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala feđezauhu džehennem da znači, znači, kazna njegova biti džehennem pa je Ibn Abbas kazao ne prima mu se pokajanje i ovu isto tako predaju bilježi imam Buhari Imam Taberi znači rahimahullah kada je navodio mnogo znači zaista mnogo predaja koji ima mogućnost može se vratiti na tefsirov kuranskog ajeta mnogo predaja od Ibn Abasa gdje je govorio znači o ovome, znači on navodi puno tih predaja, da je Ibn Abbas tvrdio da ubica, znači vjernika namjerno, znači kubije vjernika nema teube, zbog ajeta, kako smo kazali, sure Nisa. Ali kažemo, ponavljamo ponovo, znači, da je većina islamskih učenjaka na tome da se radi po ovom kuranskom ajetu sure Furkan, koji dokazuje, znači, da za ubicu vjernika ima pokajanje ako se pokaje. Znači ako se pokaje da će Allah subhanahu wa ta'ala takvom takvom oprosti. Zato Imam Taberi kaže da je najbliži govor koji bi mogao biti znači ispravan da onaj ko ubije namjerno vjernika znači koji ubije namjerno vjernika ako se desi da Allah takvo kazni ka njemu će biti vječna vatra ovdje u smislu kako je došlo Haliden Fiha kako smo pojasnili znači će dug period biti tu ali Znači Allah Đelešanu oprašta vjernicima i svoje neizmjerne milosti i svoje dobrote prema njima koji vjeruju u koga? Koji vjeruju u njegovog poslanika. Pogledajte znači šta iman radi. Iman je sebeb. Iman je sebeb znači da čovjek neće boraviti vječno u vatri ako mu Allah propiše znači dio te patnje zbog njegovih određenih grijeha. Znači iman sprječava čovjeka da bude vječno, vječno u vatri. Zato kaže, znači onaj koji vjeruje u njegova poslanika sallallahu i veseleme, kaže tako da takve neće kazniti sa vječnim boravkom u džehenemu. Međutim, ako bude Allah subhanahu wa ta'ala htio, znači da kazni takve, da kazni takve, kazni će ih određenim periodom, nakon toga će izvesti ponovo svoje neizmjerne milosti i dobrote prema njima. A ako ih bude htio kazniti, kaže, zadržat će ih određen period. Određen period utovati. Nakon toga će ih ponovo izvesti i uvesti u džennet. Ili, kaže, će Allah subhanahu wa ta'ala prijeći preko toga. Oprostit će u potpunosti. Tako da ga neće kazniti. Neće ga kazniti. Jer on je znači Ar-Rahman, Ar-Rahim, onaj koji može, ima pravo da kazni, a isto tako, znači kada kaže vam, kaže vam svoje pravde, zato što su robovi to zaslužili, ali kada oprašta, znači oprašta iz znači svoje neizmjerne, neizmjerne milosti prema vjernicima, svojim robovima, tako da prelazi preko njih, znači preko njihovih ružnih postupaka. Jer u osnovi kaže imam taber je kuranski ajet, djela Đelšanu kaže Kul ja ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allah jagfiru dhunuba jami'a, innahu huval gafuru rahim. Znači Allahova poruka čovječanstvu, svim robovima, svim stvorenjima, sve što je stvorio, kaže reci o robovi moji, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, svi što ste učinili bilo kakvu vrstu grijeha. Koliko god je ona velika i krupna, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprosti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Znači svakom onom insanu koji se pokaje, koji se vrati, koji zavapi, koji zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti, Allah subhanahu wa ta'ala tako će, tako on će oprostiti. I zato šehi se Semin, znači Rahimehullah, kada je govorio o ovom govoru Ibn Abbasa, kaže da se njegov govor može znači e, protumačiti na dva, na dva načina. Prvo znači da je Ibn Abbas smatrao radi da takav neće imati taufik, da neće imati znači uspjeh, da neće imati, odnosno neće mu biti olakšano da učini taubu u životu. Pa je zato znači on to kazao, da mu nema taube. Znači toliko je vidio krupnim, krupnim to djelo ko ubije vjernika namjerno, da takav u životu neće znači imati mogućnost, neće biti nadahnut za teubom, neće biti olakšan, da zatraži oprosta od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, tako da će ostati znači to dijelo pri njemu zbog kojeg će biti kaže na ahiretu. I drugo kaže da je Ibn Abbas radijalahu smatrao da takav nema znači oprosta teube od strane ubijenog, pogledajte znači od strane ubijenog, jer kaže pravo ubijenog, e, znači pravo u, u, ubijenog ne može niko oprosti osim on. Znači ne mogu ja sad kazati za nekoga koji je ubijen, e, ja ti opraštam u njegovo ime, nego je to njegovo pravo koje ostaje. Zato učinjaci kažu za namjerno ubistvo vijenika vežu se tri prava. Prvo znači pravo Allaha, drugo pravo ubijenog i treće pravo rodbine ubijenog. Ovo prvo pravo, pravo znači prema Allahu subhanahu wa ta'ala Allahovo pravo, čovjek znači nema sumnje kada kaže Allahu drag iskreno srca da se pokaje, da se vrati, Allah Đelešan će mu prostiti svoje neizmjerne milosti. Drugo znači pravo ubijenog ovdje znači ostaje. I treće pravo rodbine ubijenog. Kako pravo rodbine ubijenog? Znači e, kako e, to pravo spada? Ono spada kaže tog trenutka kada čovjek ode toj poroci i kaže i prizna Znači prizna da je počinio taj grijeh, da ubio znači člana porodce. Zatim kaže porodci vi sada učinite šta god želite, znači ja sam došao. Ako želite prisas, znači odmazdu, e, da me ubijete, slobodno to uradite, ja sam znači spreman za to. Ako želite znači krvnu, znači ono što je obaveza da se ubijen, za ubijenu osobu plati kao otkup i to sam znači spreman, imam pare, ja ću plati. Ili kaže ako želite mi oprostite pa mi oprostite. Znači kada dođe takva osoba kod u, u ubijenog i kaže ove stvari, znači ovo pravo spada, spada znači s njih. I treća, odnosno drugo koje smo naveli, a to je pravo ubijenog. Ovo, kažu, nema načina da se čovjek oslobodi toga na Dunjaluku. Nema načina. Osim, znači, od osobe koju je ubio. Koju je ubio. Tako da se riječi Ibn Abbas radijalanu odnose na pravo ubijenog. Znači da pravo ubijenog da njemu nema teubi, on mu neće halaliti. On mu neće halaliti i ovog je stava isto znači Ibnu Kajim Rahimahullah S tim da Ibnu, Ibnu Rahim Rahimahullah kaže da kaže ja smatram čak i to da čovjek kada se pokaje i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala da i ovo pravo, znači ova, ovo treće pravo ubijenog da i to spada kada čovjek zaista iskreno učini teubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže kako Ibn Taymije, znači navodi dalje kuranske ajete kojima dokazuje i utvrđuje Allahove tebareke vetala, Allahove vetala osobine pa kaže iz sure Muhammed Zalike bi zalike bi ma askhata Allahu wa karihu ridvanehu fa Ahbeta a'malahum. Pogledajte ovaj kuranski ajet koji je isto tako velika prijetnja svakom onome koji radi dijela koja prouzrokuju ili zazivaju Allahu te barek ve taala sržbu. Allah Đelešanu kaže to će biti zato što su znači oni radili, radili djela koja su izazvala Allahu te bareke ve sržbu, odnosno slijedili su takve e, postupke i radili takva djela koja izazivaju Allahu te bareke ve sržbu. I ne samo to, Kerihu i oni su prezirali šta? Ridvanehu, prezirali su ona djela sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Znači, pored toga što su činili harame, stvari koje izazivaju Allahu te bareke wa ta'ala sržbu, oni su u isto vrijeme prezirali stvari i djela i postupke sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Fa ahbata I Allah je poništio i uništio znači, sva njihova djela koja su, koja su činili. Tako znači da čovjek treba biti oprezan oprezan prije svega da nema ko sebe e, znači pogrešnog vjerovanja. Jer pogrešno vjerovanje isto tako izaziva Allahu te barek tala srđbu. Čovjek mora da vjeruje onako kako je vjerovao poslanik sallallahu alihi vseleme, shabi generacije koje su islijedili u tome. Znači isto tako treba da se čuva od pogrešnih dijela, postupaka, bilo da se radi od govora ili znači tjelesnih organa kojim čini. Nešto što će izazvati Allahu te bareke vetala sržbu. Isto tako prohtjeva sljeđenja, prohtjeva i strasti. Sve to znači što nije u skladu sa Kur'anom i sunetom poslanika sallahu alijih i veseleme, to izaziva Allahu subhanahu wa ta'ala srđbu i njegov prezir. I za takve, znači Allah subhanahu wa ta'ala prijeti da im je pripremio, znači strašnu, strašnu, strašnu i žestoku kaznu. I to u trenucima, draga braćo, kada duše napušta tijelo. Ne nakon što čovjek, znači, e, duša napusti tijelo pa bude spuštana u kabur, ono kao što već znamo, gdje će doći melek u lošem ili lijepom znači liku, pa znate kako sve to ide, pa nakon toga da će poželiti uh, ili da se ubrza sunji dan ili da se odgodi sunji dan. Allah Đelešanuhu kaže u suri Muhammed isto tako فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ pogledajte što kaže Lađešanu, a kako će, kaže, tek biti kada ih meleki budu duše uzimali. Kako? Znači, postavlja se veliko pitanje. Kako će im u tom trenutku biti? Kada budu meleci im duše uzimali. A kako će uzimati duše? A kaže, udarajući po obrazima i po leđima njihovim. Znači, meleci će doći, znači, na strašan način će čupati te duše i uzmati, jer će se osjeti bolna, znači e, kazna, bol velika, znači u tom trenutku. Jer će meleci da udaraju. Zbog čega? Zbog čega će to tako da se desi? Pogledajte šta znači izazvati Allahu te bareke i otala srđbu svojim dijelima, svojim govorom preseliti na tome. Allah u nastavku kaže Zalike bi ennehum uttebe'u ma ashat Allahe wa kerihu ridvanehu fa ahbeta a'malehum. Allah u nastavku to pojašnja pa kaže to će biti zato što su ono što izaziva Allahovu sržbu slijedili. Činili znači postupke koji izazivaju Allahovu te sržbu. A ono čime je on zadovoljan prezirali. Znači Allah što je zadovoljan sa određenim djelom, to su oni prezirali. I on će djela njihova poništiti. Znači koliko je znači strašno i veliko. I vidimo u ovom kuranskom ajtu Allah Đelešanuhu e, pojašnjava pojašnjava e, svoju srđbu, opisuje se svojstvom, znači da on posjeduje tu osobinu, da se srdi, da se srdi na određene e, kategorije ljudi i na određene postupke. Zatim, e, u sure Zuhruf u 55. ajetu Allah što on kaže فَلَمَّا آسَفُونَ minhum fa فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Pogledajte ovdje, znači, Allah što kaže, a kada izazvaše naš gnjev, Opisuje se, znači, opet Allah subhanahu wa ta'ala svojstvom gnjeva. Mi ih kazni smo i sve ih potopsmo. Znači, kada su izazvale. Isto tako ovdje treba napomenuti, Allah što ne kažnjava prije nego što ljudi to zasluže. Razumijete? Ne kažnjava prije nego što to ljudi zasluže. Jer ovdje kada, vi znate da niko nije strpljivio da Allaha Đelešanu pripisuju mu dijete, govore, znači, svašta trojstvo, sve. I on sve to, znači, e, znači e, suzdržava se od kažnjavanja, Saburana je zijetima, strpljiv je na tome, ali u ovom kuranskom ajetu, kada kaže je naš gnjev, znači više od srđbe, tada Allah Đelešanu je spustio na njih kaznu i sve ih je potopio. I sve ih je potopio. Zato čovjek treba biti pametan i razmisliti o ovim osobinama. Jer ove osobine kada uči, e, kada je utvrđuje i potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala onako kako je se opisao on subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i sunetu poslanika, treba u isto vrijeme znači da mu se u srce uljeva strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne čini slučajno postupak sa kojim on nije subhanahu wa ta'ala zadovoljan, koji znači izaziva sržbu Allahovu subhanahu wa ta'ala zbog čega je on te bareke srdit na roba to čovjek treba da se pazi. I ujedno, znači, ovaj ajet je odgovor o e, ovim frakcijama koje su zalutale po pitanju Allahovi osobina, poput Ešarija i oni koji slijede u tome. Jer su oni, znači, kazali za osobinu Allaha subhanahu wa ta'ala suht ili bugd, za mržnju i gnjev. Znači, da su to e, e, stvari odnosno da je to osobina kažnjavanja, kazni. Da Allah znači ono kaz, kažnjava, odnosno znači da je to kazna Allaha subhanahu wa ta'ala kada se god spomene znači gnjev, e, srđba je to da je to kazna Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovaj ajet znači dokazuje suprotno. Felemma asafuna. Znači kada su naš gnjev izazvali. Allah što kaže intaqamna minhum. Mi smo i tada kaznili. Što vidimo da potvrđuje osobinu gnjeva, a zatim odmah nakon toga el intiqam, znači ovu osobinu kažnjavanja. Što znači da ehli sune potvrđuje svaku ovu osobinu pojedinačno pripisujući Allahu te bareke onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje bez ulaska u kakvoću. Odnosno negiraju znanje o toj kakvoći, a kakvoća postoji znači ti, ti osobina kako smo govorili u prošlim predavanjima. Zatim Allah Đelešanuhu kaže u sljedećem ajetu koji Ibn Taymiye navodi وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Allah Đelešanuhu kaže da su željeli, da su htjeli, znači da su imali nijet i želju da izađu, sigurno bi zato se spremili, pripremili bi znači opremu. Međutim, Allah Đelešanu je mrzio da lice mjeri Znači munafici u boj idu pa ih je zadržao i rečeno je sjedite s onima koji sjede. Znači ovdje u ovom kuranskom ajetu Allah Đelešanuhu znači ovdje e, potvrđuje osobinu e, koja njemu znači dolike onako kako se on te bareke vetala opisao da je to znači da je on subhanahu wa taala mrzio da munafici izađu u boj sa poslanikom sallallahu i veselem u vojni pohod Zbog čega? Vi znate da ovaj kuranski ajet govori znači o vojnom pohodu i da ovi munafici nisu izašli s poslanikom sallallahu alihi wasallam. Zbog čega? Jer je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio svoju mržnju prema njihovom izlasku s vjernicima, znajući svog savršenog znanja, znači koje je prethodilo svemu, da bi njihov izlazak sa poslanikom i vjernicam samo izazvalo smutnju i razdor u njihovim redovima. Znači među muslimanskim redovima. Tako da Allah Đelšanu im nije dozvolio. Ali znači pojašnjava da je Allah subhanahu wa ta'ala znači mrzio mrzio taj postupak njihov da izađu, da budu uz vjernike, da budu u vjernicima, jer bi to izazvalo samo znači razdori smutnju među muslimanima, među muslimanima i poslanikom sallallahu alihi wasallam. Također, znači ovaj vid e, ove osobine da Allah subhanahu wa ta'ala mrzi i prezire određene znači ljude, kategorije, dijela i slično, e, su prenašene u hadisma poslanika sallallahu alihi wasallam. U Buhari stoji da, Allah, e, da poslanik sallallahu kaže Inna Allahe kariha lakum salasan Zaista, znači Allah djelašanu prezire ili mrzi kod vas tri stvari. Tri stvari. Pa kaže qila wa qal wa ida'at al mal wa kasratu su'al. Tri stvari koje Allah prezire i mrzi da se nađu kod vjernika Znači, kod istinskih sljedbenika poslanika sallallahu i sellem da govorite, znači, rekla, kazala. Koliko danas mi toga imamo. Allah to mrzi, Allah to prezire. Da se nađe kod nas. Rekla, kazala. Zatim, druga stvar, e, da Allah Đelšanu mrzi da čovjek uništava svoj imetak. Odnosno da, e, da ona rasipa s njim. Da ga daje, znači, da ne, ne vodi računa o tome. I isto tako da Allah Đelešanuhu e, prezire i mrzi kesretu su'al. Znači mnogo zapitkivanje. Po samo pita, samo zapitkuje, postavlja milijon pitanja, milion potpitanja. Allah Đelešanuhu to ne voli, Allah to prezire. Osim kad se radi znači o stvarima vjere, zaista ti je potrebno da znaš da dobiješ informaciju, onda ga sroči i budi kratak, budi jasan i pita i znaj onaj šta želiš da pitaš. I onda nakon toga postaje pitanje. Jer Allah Đelešanu kaže u kuranskom majetu sure Al-Isra Kullu zalike kane seji'uhu inda rabbike kruha Sve je to ružno. Ti postupci, takva djela s kojima Allah Đelešanu nije zadovoljan. Sve je ružno. I kaže gospodaru tvome mrsko. Allah to mrzi. I što Allah Đelešanu mrzi, treba da mi mrzimo. Treba da mi isto tako to ne volimo, da prezirijemo, da imamo odbojnost odbojnost prema tome. Tako da vidimo iz ovih navedenih, znači kuranske ajeta i hadisa poslanika sallallahu i veseleme, da uzvišeni Allah prezire i mrzi neka djela kako smo kazali, kao što prezire i mrzi određene kategorije kategorije ljudi. Imamo najpoznati hadis e, iz e, Sahih Muslima, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve ovaj prvi dio nećemo citirati, samo drugi kaže, kada Allah zamrzi nekog svog roba, pozove Džibrila i kaže mu mrzim toga i toga, pa onda naredi Džibrilu, kaže mrzi ga i ti. Nakon toga Džibril ga zamrzi, pa oglasi među stanovnicima nebesa, Allah mrzi toga i toga, pa naredi mrzite ga i vi. I kaže oni ga zamrze, svi stanovnici nebesa. Zatim mu se odredi mržja na zemlji, Allahu Akbar. Zamrze ga i ljudi, znači stanovnici zemlje. E, znači ovdje u ovome znači hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasno stoji znači da se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisao Allaha dželešanu ovim svojstvom znači da Allah dželešanu mrzi i prezire određene znači kategorije ljudi, djela i postupke. Zatim imamo hadis o šefatu koji vam je poznat na sudnjem danu kada svi ljudi pohrli Adem od Adema drugom poslaniku, treće, svi ti poslanici će odbijati, odbijati svoje znači pristalice, e, one koji su ih slijedili riječima znači koje su jasne prenešene u, u hadisma koji su znači sahi poput e, Buharije e, gdje stoji da će kazati svi inne rabbi kad gadibel gadaben lem jagdab kablehu misle valen jagdab ba'dehu misle Kažu, gospodar, znači o će govoriti, gospodar moj se je danas rasrdio kao nikada prije. Opisuju da, da, se Allah na sudnjem danu će se tako rasrti kao što nikada prije toga. Što znači da se je Allah Đelešanu srdio i prije nego što je nastupio sudnji dan. I zatim kažu niti će poslije tako se rasrditi. Znači takva sržba će biti gospodara Tebare na sudnjem danu velika da oni neće moći otići i zagovarati, odnosno činiti šefat za svoje e, sljedbenike koji su ih slijedili. Osim dok ne dođu do poslanika sallahu i veseleme koji će se obradovati i kazati zaista to meni danas pripada. Zatim imamo kuranski ajet u suri esaf gdje Allah Žešan kaže Kebure maktan inda Allahi en tekulu ma la tef'alun. Veoma je prezreno kod Allaha da govorite ono što ne činite. Allah to mrzi i prezire. Da, znači, govoriš ono što ne činiš, ono što ne radiš. I ovdje ova osobina, znači, kojom se Allah Đelešanu opisao je znači e, u značenju velikog prezira i velike mržnje. Daleko znači jača i žešća osobina od ove koje smo mi znači navodili. Znači da ima veliko značenje, velikog prezira i velike mržnje. Da to Allah Đelešanu tako mrzi, tako prezire, da pričaš nešto što djela ne prati. Znači da govoriš nešto što ne činiš, što ne radiš. I tako da se čovjek treba i toga pripaziti da ne govori ono što ne radi. Zatim Allah Đelešanu kaže Inna lazine keferu yunadauna la maktu ekberu min maktikum enfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Pogledajte, znači, ovaj Kuran, skajte, razmislite. Kaže Allah šanu, onima koji nisu vjerovali, doviknut će se, bit će pozvani. Allahov prezir prema vama, kada ste pozivani da vjerujete, da budete pravi vjernici, kao ostali vjernici, bio je doista veći od vašeg prezira sada prema sebi. Kada će ovo reći? Odnosno, kada će meneci kazati ovo stanovnicima džehennema? Kada uđu, kada vide šta su zaslužili će sami sebi. Znači tako velikim prezirom, mrzit će sami sebi, mrzit će svoja dijela, sve ono što su radili, zbog čega su zaslužili džehennem. Ali ovdje, znači, meleci opisuju da je Allahov prezir i Allahova mržnja prema njima na Dunjaluku, dok su bili nevjernici, kad su bili pozivani da budu vjernici, pogledajte kako ona mrzi takve, bio veći od njihove mržnje i njihovog prezira prema samim sebi, znači svojim djelima koje, koje su činili na dunjalku zbog koji su ušli u I kada kažu danas ljudi, Allah sve ljude voli. Allah je sa svima zadovoljan. Ne prave razliku. To su toliko, znači, e, slabosti, spoznaje, akide, ubjeđenja sa kojim je došao poslanik sallallahu alihi wasallam. Razumijete? Zato pravi vijenik sebi to neće dozvoliti. Zato svojstva kojima se Allah Đelšanu opisao jako su bitna se znaju. Da znaš koga Allah voli da ga ti voliš. Koga Allah mrzi, da ga i ti mrziš. Stvari sa kojima je zadovoljan, da i ti bude zadovoljan. Stvari koje Allah Đelšanu želi da radiš, da to radiš. Stvari koje prezire, koje naredio da se kloniš takvi, da se kloniš u potpunosti. To je zaista pravi znači vid vjerovanja i potvrđivanja navedeni Allahovi te bareke savršeni savršenih osobina. Jer sve ove osobine koje mi znači spominjemo, one moraju dragi brate da prouzrokuju strah od Allaha u našim srcima. Kada govorimo znači o Allahovom e, srđbi, o Allahovom gnjevu, znači proklestvu, da onaj to prouzrokuje našim srcima strah od njegove žestoke kazne. A isto tako kada spominjemo znači osobinu ljubavi, zadovoljstva, kad e, kažem volimo, voli vjernike, voli dobročinitelje, oni koji se bore na lahom putu i slično, znači da onaj to pobudi nadu u našim srcima prema Allahove Tebare vetala milost. Prema Allahove Tebare vetala milost. Zato, dragi brate i cijenjena sestro, treba da se trudimo da u našim namazima, dok smo na seđdi, da tražimo znači utočište u Allahovom te barek zadovoljstvo njegove sržbe u Allahovom oprostu njegove kazne kao što je i poslanik sallallahu alihi veseleme učio znači na seždi gdje bi imao običaj govoriti Allahumma a'udhu bi ridake min sahatik ve bi mu'afatike min ukubetik uhsi anta kama ala Allahu moj, znači u, u, u, e, u prijevodu značenja Allahu moj, utječem se tvojim zadovoljstvom od tvoje sržbe. Poslanik Ali Vasalam to učio. Pa mi smo najpreći to da učimo. S tvojim oprostom od tvoje kazni, s tobom od tebe, ja nisam u stanju da pobrojim tvoje blagodati i na njima da budem zahvalan. Ti si onakav kako si sam sebe pohvalio. I ovaj hadis je vjerodostan, bilježi ga, bilježi ga muslim. Znači, e, o, navedena svojstva koja smo večeras spomenuli, koja smo kazali, to je stav ehli suneta koji potvrđuje. Znači, ta svojstva onako kako su došla bez ulaska u kakvoću. Onako pripisuju Allahu subhanahu wa onako kako mu dolikuje. Kako dolikuje njegove veličanstvenosti, njegovom biću, njegove uzvišenosti suprotno znači šarijama, suprotno maturidijama, suprotno mu'tezilama i svim onima koji su na drugoj strani po pitanju znači lahvite te bareke vetara svojstava i osobina koji su protumačili kako su već vidjeli iz navedenog da je to nagrada ili kazna. Tako da su jasno ostupili od puta ehli suneta onog istinskog pravog učenja kojeg su naslijedili od poslanika sallallahu alihi veseleme i ashaba poslanika radijallahu radijallahu I na kraju ćemo samo navesti nekoliko koristi iz navedenih ajeta i hadisa koje smo večeras kazali. Prije svega, znači, dragi brate i cijena sestro, vidimo koliko je žestoka, znači, prijetnja svakom onome ko ubije namjerno vjernika. I trebamo se pripaziti i čuvati da ne bi slučajno mi učestvovali u ubistvu vjernika svojim riječima, svojim dijelima, da ne bi slučajno nekoga nagovorili nekim svojim gestom, postupkom, da nismo ni svjesni što će znači, biti povod ili učešće u tome da se vjernik ubije. Zatim, e, iz navedenog vidimo znači, da se potvrđuju svojstva srđbe, mržnje, Allahovog, znači proklinjanja, kaznje i gnjeva. Zatim isto tako zabrana namjernog ubijanja muslimana. Pored znači ove kazne koja je došla i zabrana, da je to haram, da je zabranjeno. Kao znači da se ubije iz neprijateljstva prema njemu. Danas znači koliko ljudi mrzi i prezire pa onaj muslimana, on musliman prezire svoga brata. Znači zabranjujete ma kako neprijateljstvo imao, a ne smiješ ga imati, ma kako neprijateljstvo osjećao prema njemu, ne smiješ se to desiti, ne smiješ sebi to dozvoliti. Zatim, e, iz navedenih ajeta i hadisa poslanika sallahu i vseleme e, tvrdimo, znači, i vidimo, znači, da postoji džehennem, da je džehennem već, znači, stvoren i pripremljen za nevjernike. I ne samo za nevjernike, Danas kad se kaže neka ja imam samo ispravan, ispravnu akidu, alhamdulillah. Žehenem nije samo za nevjernike. Žehenem je isto tako pripremljen i za one grešnike koji bude Allah htio da kazni. Znači, vjernike koji imaju iman kod sebe, bit će takvi puno koji će biti kaženi a da Allah nas učini da oni će ući u dženet bez polaganja, bez polaganja računa. Zatim, da dobra djela Znači iz ovih navedenih ajeta i hadisa da dobra djela su uzrok sreće vijenika na Dunjalku, a isto tako zadovoljstvo i sreća na Ahiretu. Da su ružna djela uzrok nesreće svakog belaja na Dunjaluku, a tek znači na Ahiretu ako Allah ne oprosti takvoj osobi. Zatim vidimo da u ajetima koje smo kazali, vidimo da Allah Đelešanu znači kritikuje određene postupke onih ljudi znači koji voli nešto što Allah Đelešanuhu ne voli. Znači naša ljubav treba da bude, da teži ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli da mi volimo. A isto tako da Allah Đelešanu kritikuje i kori e, svakog onoga koji prezire ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Koliko je danas? Koliko danas ljudi po, znači je poremetilo ko sebe ovo vrednovanje pa imaš da voli ono što Allah ne voli, a da prezire ono što Allah te bareke wa ta'ala voli. I vidimo znači isto tako da je odgovor svim zalutanim frakcijama poput Žehmija, motezira, Šarija, Maturidija i svi oni koji slijede u znači njihovim tvrdnjama koji su negirali znači ova svojstva koja govorimo i ostala svojstva ili su od njihovog stvarnog vanjskog značenja tumačeći na svojstven način i isto tako zadnju stvar koju ćemo navesti jeste potvrđivanje stepena Allahove srđbe. Tako da molim Allah te bareke Vatala da oprosti meni i vama, da nas učini iskrenim pravim vjernicima, da nas učini od onih robova sa kojima on te bare kvetala zadovoljan, da nas sačuva svoje kazne i ovih prijetnji koje je kazao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu i wasallam, da nas učini od spasonosne grupe grupe sa kojom ante je je vetara zadovoljan grupa koja je na sunetu poslanika sallallahu i veseleme sve do onoga trenutka kada budemo susretni našeg, našeg gospodara subhanek Allahum hamdik ešhadu an la ilaha ila ent na kraju molim Allah da vas nagradi najljepšom nagradom što ste se odazvali, što ste saslušali. Također ga molim da ovo što smo čuli bude od koristi, da radimo po onome što smo čuli i da nam u Kabuli sav naš trud i rad koji činimo na njegovom tebareke ve putu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.